Basquia visitas Brasilon. Dum citiu iaro 2018, Jean-Michel Basquiat visitas quelca in Brasila in cefurboin. La promeno comencidias per la urbo San Paulo, quie cultur centro Banco do Brasil montras grandan exposizion de tiu artisto, considerata kiel unu el la plei gravae en la dua duono de la dudeca iarcento. Pli ol sesdec vercoi staras en plurei chambroi unua foie en Brasilo, ca ili consistigas amplexan panoramon pri la artisto. La collecto appartenas al la Israel de vena milionulo Josefo Mugrabi, quiu malofte consentas che lia tresoro excursu tra la mondo. Li postulis unu como quin milionon da dolaroi por la luo. Signor Mugrabi estas granda art collectanto, quiu cetere posedas ancao vastan collecton de alia stelo de la pop arto, Andy Warhol. Visitantoi ne esperu regardi belajoin lau la convencia signifo de citiu vorto. La til nomata nun tempa arto ne occupigas propradire pri bellezzo, sed pri fortai ideoi cae sentoi. La pentrajoi de Basquiat perfecte esprimas la caracteron de Noviorco dum la iaroi post 1970 cae 1980. Tio estas mixajon de energio cae decadenzo kiu impulsis la creemon de multae artistoi. La ripetado de literoi, vortoi cae frasoi redonas ritmon, sonoin cae pulsadon de la tiu loca vivo. Impresai figuroi faris che multae faculoi nomas lin nov expressionisma, tamen cun forta influo de la pop culturo. Liei bildoi malobeas convencia in arto hierarchioin per mixado de la erudizia cun la populara. Basquiat estis unu e la malmultai afric de venai usonanoi en mondo de blanculoi lia vercaro evoluis el surstrata pentrado al profunda prescribo pri l'asperto de negro quiu conqueris negran culturon. Jean-Michel Basquiat nascidis en Noviorco en 1960, ido de Porto Rica patrino cae Haitia patro. Dum lia infana agio, la patrino stimulis lian naturan inclinon al arto. Ciam li estis adolescanto, cune cun amico, li comensis streci muroin de caducai construajo en Manhattan, usante la subscribon Samo. Tui poste li forlasis la gepatran heimon por sur strata vivado cae logiado cun amicoi tiu tempe li occupigis ancau pri musico. En 1981 li partoprenis locan exposition cae farigis relative conata. Li amicigis al Andy Warhol, cun ciu li cun laboris, cae tio faris lin ec pli fama. Sequis internaziai exposizioi en Europai cefurboi. En la iaro 1985, lia portreto aperis sur la covrilo de la mond fama revuo The New York Times. Dum la lasta iaroi de sia vivo, la artisto estis complete captita de la usado de cocaino. Lia conduto farigis tute paranoia. Li mortis en Noviorgo en 1988 cause de troa quanto da drogaccio. Estas trebe daurinde che tia talenta homo ne successis conduci sian vivon pli sane cae pli longe. Li certe povus contribui multe pli alla mondo de arto. Regardante lia in passio plena in pentrajoin, oni havas la impreson che ilin productis fortega personezzo. En interreto estas troveblei multai documentai cae biografiae filmoi pri liai vivo cae verco.